چرا اعتقاد سمیع و بصیری نداری شما اعتقاد نداری که پیغمبر حاضر و ناظر فریاد من میشنوه یا میتوانه برای من کاری بکنه بی خاطر شما نمیخوانی لیکن اینها که انبیا و اولیاء را فرشتگان را میخوانند اول صفات خدایی برای آنها معتقد میشن که اینها هر جا میشنوند کس را میدانند مرادها را میدانند حاجتها را میدانند لحاظا فریاد رسی میکنند خودشان یا از خدا وقتی این اتقال شروع اول آنها را سمی به هر جا و هر وقت میدانند و اگر سمی ندانه میتونن بگن بسی و این حق دولاب نیستن این غیر الله را صفات خدایی می دهند و بعد می قرآن گفت نه اونا عباد امثالکم اونا بند آیتن نسل شما هر جا شنون هر, هر جا بینن هر وقت و هر زمان و هر مکان آنها سمی و بسیر نیستن مسئله توحید بیان شد تردید شرک اعتقادی و عملی بیان شد اصلا الله تعالی در سوره انفال میگه اگر هر که تسلیم نشد و دست از کفر و شرک نکشید گردن حکم جهاد باید اینها را گردن زد جهاد قوانین دارد اصول دارد مقررات دارد اللہ تعالی اون اصول مقررات جهاد را در این سوره مبارکه بیان میکند و در سوره توبه دستور جدنه اصول مقررات جهاد را خب وقتی شما رفتی در میدان جهاد پنج قوانین کتاب را اللہ تعالی برای رسول الله مؤمنین اینجا بیان میکنه بیان علل برای حکم اول و وقت جهاد بکنی مال غنیمت به دست میاد غنیمت در اختیار خدا و رسول الله هر طرفی که خدا بخواهد و رسول الله تقسیم میشه نه اونطوری که خواهشات شما در میدان بعد که غنیمت به دست آمد اولین میدان اولین غنیمت غنیمت جوانها گفتن طبق اصول باید این بر, بر جوانها تقسیم بشه که مباشرت در جهاد کردن ایران گفتن ما پشت سر پشتیبان بودیم همسه هم داریم اللہ تعالی بس سال کرده که غنیمت را کی برده کی را بردن قبلا دیگه حکمی برای غنیمت نامده بود و مسئله برای صحابه روشن نبود این خاطر اللہ تعالی میگه یسلونکن الانفالی سال میکنه شما را پیغمبر از انفال مال غنیمت در میدان قل الانفال لله والرسول بگو پیغمبر انفال جمع نفل یا نفل چیز زائد را میگه غنیمت گوی چیز زائدی خدا بھی مشاہد میگه بگو مال غنیمت به خدا اختصاص دارم به رسول در اختیار خدا و رسول الله هست شما حق سرا ندارد هر جا خدا بگه همونجا تقسیم میشه هر جا رسول الله بگه انفال به خدا اقتصاد دارم به رسول خدا اقتصاد دارم فتق الله بترسید از خدا خود شما حاکمیت و ریاست نکنید و اصلحو ذات بینکم اصلاح کنید اختلافاتی را که بین شما هستند یعنی ان حالاتی که شما با یک دیگر دار ذات من احوال بین خود را احوال حالاتی که بین شما هستند اون احوال خود اصلاح کنید یعنی اختلاف نکنید و اطیع الله اطاعت کنید خدا را و رسول و رسول گرامی اشرا اگر واقع شما مؤمنیت چرا که مؤمن واقعی نما هستند انما المؤمنون الذين جز نیست که مؤمنان کسانی هستند که وقتی یاد کرده می شود الله تن تنها وجلت قلوبهم دل آنها به لرزه می آید یعنی دل آنها می از اظهار عظمت خدا وجلت قلوبهم دل آنها می وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ وقت تلاوت میشوند بر مومنین آیات ملکوتی خدا زادتهم ایمانا اضافه میکنند تلاوت آیات برای اینها ایمان را و آنها فقط بر پروردگار اعتماد اینها مسلمان واقعی خب، اذا ذکر الله قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ یہ صفات الذين يقيمون الصلاة مؤمن واقعون استقین کا کام نماز صوابری مسجد آخر کر شروع بستا اگر موقع خبر واسطہ شروع کریں مومنونات کے یقیمون الصلاة نماز را اقام می یعنی نماز را با تمام حقوق صدا می پیغمبر فرمود اگر کسی را شما می بینید که به کرات و مسجد را تو آمد دارد شهادت ایمان و مما رزقناهم ينفقون از آنچه که ما بینها رسمی دی یا انفاق اولائک هم المؤمنون حقا اینا مؤمن حقا مؤمنون حق امینا حسن لهم درجات من ربهم مغفرت و رزق کریم برای انها درجات عالی نزد رب هست و مغفرت از گناها و رزق مؤذر این سروران گرامی صفات مؤمن امروز مردم میگن که ما نمیدانیم حرف تو مولا را قبول کنیم خب بیاد خیرات تو خدای آیات را که حقیقت را به شما نشان میده تلیت علیهم آیات یعنی مومن سرکارش با آیات اعتقادش در روشنی آیات اعمالش در روشنی آیات اخلاقش در روشنی آیات او مطیع آیات الهیت و اگر اون مطیع آیات الهی نواسد لذت بھی برد از آیات ها مومن پائبند آیات الهی مومن اعتمادش بر خدای برین آستان و بران آستان و برین کب و بران کب و برین پیر و بران پیر و او اعتماد ندارد او اعتمادش فقط بر خدا در بدر و آستان و آستان و عطبه به عطبه نیست خب مومن کی صفات را دارد درجات عالی نزد خدا دارد مغفرت ذنوب میشه برای اون مغفرت هم هست رزق کریم هست جا اللہ تعالی فرمود کل الحکم اول بود که انفعال لله چرا پیغمبر را و شما را خدا به میدان بدر آورد یا شما خود آمدید چون خدا شما را آورده به میدان بعد و این غنیمت را نصیب شما کرده اختیاردار نیست این کاب معنای لام لما لام تعلیلیه و کاف تعلیلیه هست در قرآن و مولوی صاحبان بیدار باشید انفال به خدا اختصاص دارد و رسول چرا؟ اگر خدا پیغمبر شما را به میدان آورد و شما صحابه را آوردی هر که شما را در میدان آورده خیار معلوم باید بس بخاطر اینکه اخرجک ربک من بیتک بالحق شما را خارج کرد به طرف بدر رب کریم شما از خانه شما به حق برای اظهار حق خدا خواست در بدر حق را ثابت کند و باطل را نابود کند حالانکه در یک عدهی از مومنین ناپسند میدانستن خروج را چرا اللہ تعالی گو از تو طایفه یا قابل ابو سفیان را به شما میدم یا آن مکه باشون بروی صحابه گفتن ما با قافله رو بروی اونا چل نفرم پنجه شد سفنا هفتاد نفرم داغونشون میکنیم سیاست نفری هر دو نفر یکی را میگیریم کارش تمام میکنیم محموله تجاری از شام به مکه دارد میرود این همه شطورها را با محبوله بار میاریم برای وقتی که ابو کنار دریا را تو در رفت ابو جهل آمد به مجهز با تجهیزات نظامی و صحابه نداشت تجهیزات نظامی به این خاطر سروران گرامی اللہ سبحانه و تعالی می فرماید خدا شما را آورد شما که اصلا نہیں خاطی بیائی یک فریقی از مومنین البته ناپسند میدانست اینجا منافقی هم این طبعا انسان از مرگ نیست طبیعی عقلی نه درسته یا که پری که از مومنین البته ناپسند میدانست خروج را یجادلونک که الحق به طور مشوره با شما خصومت میکردن درباره حق کلام ظاهر سخن ظاهر حق بعد از اینکه تبیین شده بود برای آنها حق واضح شده بود حق و حقیقت چنان کراحت داشتن طبعا نه اکلا که گویا برده می شوند به طرف مرد از نظر ظاهر صحابه هیچی نداشت، هشتا شمشیر داشتن دو تا سپر داشتن با یک لشکر جرار شکرشن این خاطر خصومت آنها این طور بود طبعا اینقدر ناپسند میدانستن که گویا این را به کساب خانه میبرند که انما یساقون الى الموت وی برده میشن به طرف و هم یندرون ایمان دارن نگاه میکنن که گردن زده میشن اطباب موت خب علت اول که انفال به خدا و رسول اقتصاد دارد که خدا شما را به میدان بعد آمد شما که ناپسند می داشت علت دوم الله وعده کردی طایفه را به شما میده عیر را یا نفیر را عیر قافل و یا نفیر لشکری که بود جهل آن یاد کنون لا ذکواد کن باسم خدا یکی از دو طائفه قافله یا لشکر که اون طائفه برای شما و شما دوست داشتی که غیر ذات شوکت که قافله هست برای شما باشد لیکن اللہ اراده کرده بود که ثابت کند حق را با کلمات تشریح و تکمیمی و قط کند ریشه کافرین را اللہ در فکر دیگر شما در فکر دیگر پس اون خدا کار کرد لحاظا انفالم باید برای خدا باشد و رسول باشد شما در فکر دیگر و خب خدا در فکر دیگر پس حق خدا با حق را با کلمات تشکیل تکمینی که انبیاء من نصرت میکنم مومنین را تشکیل گفته تکمینا امین خدا نصرت کرد وقت کنه بیشه کافرون را و تا که ثابت کند حق را خدا و باطل را باطل معرفی کند غلو کره المجرمون مجرمون اگر که احقاق حق را و ابطال باطل را احمقان ناپسند دارن مجرمون که ابو جهل ها و غیره خب، این علت سوم و انفال به خدا استساس دارد خدا احقاق حق کر ابطال باطل کر دابر کافرین را کن ریشه شونه زد ضربه تحریب بر ریشه کفار آمد و دیگه الا که انقار به خدا اقتصاد دارد همه شما من فریاد بدی در بدر من جواب دادم این مسئله که صحابه در مسئله دعا و در بعد از چی طلب امداد کردن شما چرا از اولیا یاد کنید الله تعالی که از تستغیثون ربکم امداد طلب کردید شما از رب شما غوثها را فریاد میزنید لیکن پیغمبر و صحابه کی فریاد دادن رب را طلب فریاد رسی کردید از رب فستجاب لکم رب شما را جواب داد که من ممتکم شما را کمک میکنم به الف من الملائکه با هزار فرشته در حالی که پشت سر هم میان فرشته به صورت سخت هزار کافر آمده بود نوزد و پنجه کافر آمده بود اللہ تعالی و هزار فرشته میکنش هزار فرشته در بدر آمده سه هزار و پنج هزار آنها مسئول کردن که پشت سر ما میاد اللہ تعالی گفت هر چقدر دیگه کافر بیاد من خمیرت فرشته جواب داد رب گفت من شما را کنم میکنم با هزار فرشته در حالی که ردیف هم میآیند و ما جعله الله خلا حکمت نکرد امداد ملائکه را و انزال پر و سمیر جعله برمیگردد به انزال ملائکه و امداد ملائکه نکرد الله تعالی امداد و انزال پرشتگان پر الا بسرا مگر یک بشارتی بله یا محمد صحیح یا خیر ندا برای طلب خلاصه حدیث من اگر در حیات پیغمبر کسی میگفت یا محمد اخرج الینا اکثر لا یعقلون دران و صادق میشه الان هم طریق را صادق میشه اگر کسی پیغمبر را حاضر ناظر غیبتان متشرف بداند و بگوید یا محمد امداد بخواهد از اون که شرکی سرکی هیچ فرقی بلحاظ گاگا تو تفاقی شما بینی برای تعیین مخاطب میگه یا محمد این تعیین مخاطب ہے این ندای غیر اللہ نیست مخاطب کیے اونو قصر تعیین مخاطب میکنه دی؟ اون ندائی نیست اگر در تفسیر زلالین ذهن شما باشد و خاندید یا میخانید ها باقی زادت هم ایمان اینه که ایمان زیادتی و کمی را می پذیرد یک مسئله اختلافی امام ابو حنیفه میگوید که ایمان زیادتی و کمی را نمیپذیرد ایمان یک تشکیک قلبی است او زیاد و کم نمیشه لیکن اینجا سعادت هم ایمانا این چیه این سرور آل گرامی سعادت هم ایمانا اصل ایمان کی زیادتی و کمی را نمیپذیرد لیکن برگ و شاخه کی میپذیرد وقتی این آیات خوانده می شوند ایمان اینها در کیفیت بالا میره مثل ببینید امام ابو حنیفه میگه ببینید یک درخت تنه ای داره. تنه او اضافه نمیشه لیکن شاخ و برگش اضافه میشه آیات احکامی و تلاوت می شود لحاظا کیفیت این ایمان میره بالا ایمان که همون تصدیق که اول کرده لیکن آیات کیفیت دور را بالا میبرن مثل که درخت یکیه وقتی خوب خدمت بهش میشه زیاد برگ میده برگها را درخت نمیگه اینا زیاد و کم میشه این زیادتی که در ایمان می آید حیثیت برگ درخت را برای درخت درخت همون یکیه لیکن وقتی خدمت میشه وقتی انسان در ایمان اعمال صالح انجام بده کار بکنه لحاظ کیفیت میره بالا و اگر نکنه دیگه درخت کم کم برگایش میریزه میریزه یک تنه خشکی میمانه تنه خوش خشک کسی درخت نمیگه تنه درخت خوش خب حکمت این انزال ملائکہ اللہ تعالی بیان نگرد اللہ تعالی انزال ملائکہ الا بشرا مگر یک بشارت یک و دیگه اینکه که تطمئن نبی قلوب کن دل های آرام بگیره که می کردید که ما تنهاییم امکانات نداریم ورنه نصرت از نزد خداست و من نصر الا من اند نصرت نیست مگر از جانب خدا خدا هست ناصر حقیقی ان الله عزیز الله عزیز غیر ارسال ملائک می تواند فتح حکیم در انزال ملائک حکیم بود خب علت چارم انفال به خدا اقتصاد دارن چرا الله شما را در میدان بدر آرامش داد الله تعالی وساوس شیطان را شما دور کرد صحابه آمدن در بدر شاه بدر را که محل آب آنها تصرف کرد میدان شفت و سخت را آنها برای خود مقر قرار دادن هم انسانها هم اسبها در میدان سفت میتونن بدوند و بجنگن صحابه آمدن تا همین ریگستان هست ریگ ریگ و آه هم تعدادی از صحابه هم معدوم شده بودن جنوب شده بودن حالا میدان جهاد آمده مردک جنوبه شیطان وقتا که مرد که در حال جنوبی مرد که یک وقت بسن میدان خواهد شیطان هم آمد گفت اگر شما حق می بودی کم از کم آب چاه بدر در اختیار شما می کم از کم خودتان هم آب می خوردی شکران شما آب می خوردن غسل و طهارت هم می کردی آب می کشید و خوش خوش می کردی پس معلوم است ابو جهل ها همه چیز مساعده برای الله الله تعالی برای رفع و ثابت شیطان باران فرستاد در میدان بعد ماه رمضان بارانی باری زمین سفت و سخت لغزنده شد آبی هم نگرفت این ریگه ها گودالی هایی که اینجا بودن اینها پر از آب بزنید تو آب باران خود را بشوید ریگ هم وقتی که باران میباره سفت میشه اللہ تعالی میگه زمین را من مساعد کردم برای جنگ دارد اختیار غنیمت مال کی باشه مال منه اذ و ناس یاد کنیم لا کی کوشانید؟ خواه خب، صحابه هم یک سر اشتراف پیدا کردن خوابی آمد برای خواب آمد اطمینان در دل آمد خستگی و درست تو دوستانی شما را خواب راحتی اون امنی بود از جانب خدا ناظر کرده شما من آب را که طاہر کند شما را با اون آب و دور کند از شما رفض شیطان وسوسهای شیطان را قلیبی شیطان را واقعا میگن که رزق شیطان امینه نطفه منی است شیطانه تو خب بلوچی اصلا شیطانی بودا اینجا هم یک مسئله ای هست که منی پاک است یا فلید است حنفی ها میگن نه منی فلیده و دلیل همین آره میگیرم مای مهین اور برادران شواف میگه بابا منی پاک پارچرا نجس نہیں مثل آب بینی آب دهان بلغم سینه گلو هم بلغمیه میاد میکنه ما هم کس کس داریم شما هم دلگت داریم چکار کنن من گیر میکنه گلو من شما هم که اگر بلغمی بیا گیر کنه تا تو و من کنه میزنیم شستی ساعته رد شیطان میگن این همون منیه رد گفته شد یک دلیل امام حنفیه زمین آیه میگیره و دیگه دلیل عقلی میگن بابا ادرار می آید تو وضو می کی ادرار نجس تو منی می آیا شما می که غسل می واجب میشه اگر چیز خوبی میشد غسل چرا واجب میشه لیکن ادرار چون همیشه می آیا اللہ احسان کرده گفته این پلیدی وقتی می آید شما وضو بگیر آدم آزار بشوید چهره دستها باها آدم آدمینه چرا غسل برای هر ادرار سخته حرجه علت را من دارم بیان میکنم در شریعت او خب، منی را دوام نمیآید گاگاهی آید اون هم خلیده آنجا اللہ تعالی گفته اونجا غسل اللہ دوام که نه ولی عرب تمام عرب طرف این مسائل فکری و استنباطی و اشتحادی عرب میں نظر مصور مسئلہ توحید رہتا تھی ولی عرب تعالی قلوبکم ویثبت به الاقدام اللہ تعالی ناظر کر در شما از آسمان آب تا شما را پاک کند و وسط شیطان را دور کند و دلهای شما را مسعود کنه شما دیگه نگید که ما آب نداری همه گودالی های بعد در قسمت شما پر از آب رات برد شد آب زیاد همه گودالی ها پر از آب میرن میخیزن از میشن خودشان شما توی ریگه ها ماشاءالله خیلی و سخت بابید تا که دلهای شما را مضبوط کنند این حکمت خواب و قدم های شما را مضبوط کنند این حکمت باران باقش و تبریگ نره این علت پنجم برای انفال به خدا اختصاص دارد چرا یوهی اد یوهی ربک الی الملا فرشته من فرستادن فرشته ها جنگ کردن فرشته مامور من لها فانفال مال من و کر رب تو به طرف که من با شما هستم و فرشتگان من با میت خاصم با شما هستم شما همت بدهید مؤمنین را فثبت الذین تثبیت کنید مؤمنین را خود که من القا میکنم در دلانای آئی کفر کردن رو به شما را بزنی بالای گردن اینها بیان فثبتو شما بزنید فرشتگان و مؤمنین بالای گردنهای کفار و بزنید از آنها روی هر اندام بنان این بند دستار میگن مراد هر اندام اونها را زد سر و گردن اینها جلوی شما آمد بزنید دست اینها آمد جلوی شما بزنید پای اینها آمد جلوی شما بزنید بنان اینها آمد به طرف شمشور و نیزه شما بکشید و بزنید بس تا آخر قدرت پر اینها ایمان قدرت خود را تا آخر ایمان کنید ذالکا این ضرب فوق آنا کو ضرب کل بنان به سبب اینه که اینها الله و رسوله نافرمانی کردند الله را و رسول را او هر کا نافرمانی و مخالفت خدا کنا اینا مخالفت خدا و رسول کردن پا خب هر کس مخالفت خدا و رسول بکنا ببینی قانون بیان کرد تو فإن الله شدید العقاب ہر کے گفتے با خدا گفته با کافر یار نشی حالانکہ اینا کی با کافر یار شدن و هم کتار شدن انہوں را گردن چاہیے تعبیری دیگه نه قانون خدا بیان میکنه و خدا نگفته لا تتخذ الیهود و نصارا اگر به جهاد رفتی دیدی یک صاحب ماما و ریشی و با آمریکایی راه جلو آمریکایی دنبال شما داره میگرده تکیه لگه جنت به ایمان فهمی دیگه نه قانون خدا و من یشا و علت کتاب ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب الله شديد العقاب در دنیا و آخرت در هر دو جهان سخت عذاب میده ذالکم این حکم یا قلنا ذالکم این حکم را این استدارا ذالک و مشارله و خب کاف حقیه کاف معنی نداره این صدارا پس بچشیده کافرا دنیا گردن زده بشید و داخل بی تو جهنم ذالکم کاف حقی معنی ندارد ندا شما نه این عذاب را ضرب آنات را و ضرب هر بنان را بچشید او یقین هم کنید بعد از باب و علمو هست یقین هم کنید که ان للکافرین عذاب النار برای کافرها عذاب جهنم هم هست قانون اول برای جهاد از اینجا قوانین بیان میشه قانون اولینه که وقتی با کافرها روبرو شدید فرار نکنید یا بمیرید یا آنها را بکشید در میدان قتال قرار حضوری میاد چرا اینها در میدان کتال وقتی آمریکا آمد اینها منافقین از لشکر فرار در میدان کتال فرار بزرگترین گناه مگر به همان که صورت قرآن استشنا میکنند اقتصال شما ایمان آورده اید قانون اول دفعات جنگ دفع اول در صف قتال استقامت کنی اقتصال شما ایمان آورده اید وقتی ملاقات کردید کفار را زانو به زانو شدید رو به رو شدید زحفن در بلوچی شیمان زام به زام ها همین طور زانو به زانو شدید تو فلا تولوهم الادبار منصرف نکنید به طرف کفار شما پشت را منصرف نکنید به کفار شما پشت را ومن یولهم یوم دین دورا و هر چرا هر کسی که منصرف کند برای کفار روز کتال پشت را غیر از دو صورت تو جزا از فقط غضب من الله و مأواه جهنم این انسان رجوع کرد با غضب خاک از جانب خدا و جایگاه او جهنم جایگاه او جهنم و متواجه است کسی که پشت خود را به کفار بدهد و من یولهم دبره کسی که پشت خود را به طرف کفار کند و فرار کند روز زحف و روی روز روارویی و من یولهم یوم ایدن دبره پشت خود را به کفار کند یعنی فرار کند تو جزایش از فقط با بغضب من الله و معواه جهنم این رجوع کرده با یه غضب بزرگ از جانب خدا که جهنم روحانیه خشم با خشم خدا برگشته و جای جهنم است و بدترین مشیر جهنم است ها الا متحرفا لقتال او متحیدا الى فئت فی دو صورت اجازت دارد مشاهد موقعیت جنگ اینجا فراهم نیست در محاصره یا پناهگاه خوبی ندارد این متحرف قتال صورتهای زیادی دارد این از اینجا میره به موقعیت جهاد در فکر کتار فرار بکنه که من از این پناهگاه به اون پناهگاه میرم و کفار را سربند میشه این متحرکن لکتال و فکر کتار فرار میکنه که الان موقعیت ایجاب نمی کند من قوای دافع ندارد لحاظا من میرم و خود را مجهز میکنم و میرم زدتان ندارد حالا میریم که برای خود زدتان فراخت کنیم و بینا مقابله کنیم این متحرکن لکتال در فکر کتال میره نه خاطر که من میبینم کتال کا اسباب در فکر کتال اگر رفت خوب نیست فرار کرد این چیز یا در این میدان در سب کفر تنها مانده مسلمان ها تجمعش ہے خب از اینجا فرار میکنه خود را به دسته مسلمان ها برسانه و برای جنگ آمده یا پناه میگیرد دسته ای از مسلمان این آفیت پناه مانده در محاصره افتاده خب فرار میکند که خود را به مسلمان ها برسانه هدفش اینه غیر از این دو هدف دیگه فرار کردن گناه بشه جنگ چریکی هم همینه اینجا فرصت میزنه دیگه مقاومت دیگه قدرتی دیگه چیزی نیست به فکر مره دیگر میره این جنگ چریکی متحیزن الى فئت یا متحرفا لقتال نه این قاطر که من میمیرن از جلوی مرد فرار کنه بره به خانه این دیگه گناه بزرگ بره به فکر جهاد متحرک یعنی متفکر لکفا به فکر جهاد از اینجا به اونجا از اونجا به اونجا از اونجا به اونجا میده آنها که فراد برای فکر جهاد ہے امکانات نداری اینجا بی اجتماع نابود میشه خب فکر جهاد میرین جای دیگر از آنجا تجهیزاتی آماده میکنیم و برای مقابله بیه امروز کسی قدرت دفاعیش در برابر دشمن ضعیفه یا هیچ نداره خب میدانه که بنیت تجدید قوا قرار تجدید قوا این متحرف لکتاب تسلیم هم نمیشه و قرار میکنه که خود را از دست اینها نجات بده و برای اینها آمادگی کنه فلم کن این علت متفره بر علل خمسه خب قانون اول اینه که در میدان کتاب شما فرار نکنید خب از اینجا الله سبحانه و تعالی متفره بر علل خمسه که انفال به خدا اختصاص دارد پنج دلیل ذکر کرد اکنون الله تعالی با همون دلائل خمسه اینا متفرع میکنه فلم تقتلوهم در میدان بدر شما قتل نکردید این کفار و ابو جهل آرا ولکن الله قتلهم لیکن خدا نارا قتل کرد پیغمبر علیہ السلام یک مشخاص انداختن در چشم همه کافرها رفت و نه انداختی شما هنگامی که انداختید نزدید در چشم هر کافر شما هنگامی که سنگها را فرد کردی لیکن خدا بود که در چشم هر کافر این سنگ ریزها را برد و داخل کرد همه کورند اینطور اینطور میکنن صحابه و فرشته بشن شما این حکمت جنگ این لیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا شما نکشید لیکن خدا کش آنها را و شما را خدا نصرت کرد تا که بدهد خدا به مؤمنین و ان عطا کند ینصر ولكن الله قتله خدا قتل کرد آنها را لیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا تا انایت کند ابلا به معنی اعطاعت لیوتیه تا که خدا بدهد مؤمنین را از خودش بلاء حسنا یک عطای زیبا که دشمنش هم کشته بشه مال غنیمت هم برسه و لحاظا بعد برای اسیران دیگه یک مال بسیار هنگفتی مطالبه شد و اهل مکه آوردند و پرداخت هفتاد کی بودنی در قبیه این اسیران مال بسیار هنگفتی اهل مکه آورد و مدینه تقدیم کردند به اسلام و لحاظا و اسیران خود را آزاد لیکن اللہ تعالی زد به آنها تاک نصرت کند شما را و عنایت کند به مؤمنین تاک نصرت کند مؤمنین و عاطفه معطوف ما معطوفه تا تاک نصرت کند مؤمنین را و عنایت کند به مؤمنین از طرف خودش یک عطا زیبا چرا که الله تعالی سمیع علیم است که چه کسی برای خدا هست و چه کسی که برای خدا نیست فریاد فریاد کنندگان را میشنود حال آنها را میداند ذالکون ذالک و مشارلش این جگارا یا والمو یا دوکو بچشیدی این عذاب را ای کفار یا بدانید شما این حکمت را مشارله ذالکم دو چیزن عاملش دو چیز میشن این مجازات که کفار را ولیکن ولیکن الله قتلهم ولیکن الله حرما الله قتل کرد در چشم اینها داخل کرد تا بچشید یا تا بچشن کفار این مجازات را یا این ذالک مبتدا بشه این عطای الهی یک بعضی از حکمتهای بالغه خدا هست ذالکم این عطا بلا به معنی عطا بعض الحکمتی او یقین کنید که ان الله موهن و قید الکافرین الله تعالی سسکننده قید کافرین است این محذوفات را باید اینجا ملاحظه کنید آیات معنا میشه این بلای حسن بعضی از حکمت ها الهی و خب بعد از عالمو معلمون مقدره و یقین کنید که اللہ تعالی سست کننده قید کافرین است مکر کافرها را و قید آنها را سست کنند ان تصدقوا اگر شما طلب فیصله کردید ای مشرکین تو فقط جا کم الفتح فیصله خدا آمد در میدان بعد ابو جهل این دعا کرد یوم بعد اللهم اینا کان افجر و اکتا فاهنه اليوم اے اهل کو سبقت و تفاصیل ابو جهل خدایا از ما و از محمد هر کسی نعوذ بالله فاجر سره و کسره می کرده او را حلاک کن اللہ تعالی کو من جواب دار شما طلب فیصله کردی طلب با حلاکت من همون فیصله را کردم حلاک کردم آنها را که فاجر بودن و آنها را که کسره می کردن اگر طلب ان تستفتو فقط جاکم الفت و ان تنتهو اگر شما باز بیایید و فهو خیر لکم برای شما بہتره شما دیگه بیشتر شرک را ادامه ندهید باز بیایید برای شما بہتره و اگر عود کردید به طرف جنگ مسلمان یا برای کفر بعد ما هم عود میکنیم برای غالب کردن مسلمان ها و هرگز دفع نمی کند از سر شما ای کفار جماعت کثیر شما هیچ چیزی را شما فکر میکنید که لشکر بزرگی دارید لشکر بزرگ شما در در برابر عذاب خدا هیچ چیزی را دفع نمی کند ولو کثرت اگر این لشکر شما بزرگ باشد این هم معمول فعلش محضوب است چرا که یقین کنید و بدانید که ان الله مع المؤمنین الله با مؤمنین است قانون اول جهاد این بود که در میدان مقابله فرار نکنید تحدیدم ذکر شد این قانون دوم برای جهاد قانون دوم اینه که مطیع امر خدا و رسول باشی در میدان کتاب اگر در میدان کتاب اطاعت نباشد پیروزی نیست ای کسانی که شما ایمان آورده اطاعت خدا و رسول را و اعراض نکنید از اطاعت خدا و رسول در حالی که شما میشنوید فرمان خدا و رسول الله اور نباشید مومنی شما مثل آنهایی که با زبان گفتن سمینا و آنها در دل نشنیدن یعنی باور نکردن اطاعت نکردن ها بدترین جنبنده ها نزد خدا از و ها هستند از حق گنگه ها هستند از حق ان کر رکوں گا آئی یاقلون عقل نہ یعنی انسانی که شنید و عمل نکرد این حیوانه فقط حیوان هم میشنه و عمل نمی کنی انسانی که شنید و عمل نکرد حیوانه حیوان ہے حیوان و عمل نمی نمیداند نمی داند عمل کنی عقل نداره الله اللہ تعالی میگه این کر کور اصلا یاقلون عقل نداره میشنه و عمل نمی خب کامیاب هم کفار سالها شنیدن عمل نکردن انابت نکردن باید الان برم تو کلمه بر اگر میدانست اللہ در میان کافرها خیر یعنی انابت و طلب تو میشنوانید آنها را پس بلا طلب و انابت توفیق که هدایت نمی دهد ولا اسمعهم اگر خدا به سمع آنها برساند یعنی بلا طلب انابت بلا طلب حق و بلا انابت توفیق که هدایت الله تعالی میداد تو لتولو بازم اینها اعراض میکنند ولا اسمع پرزیه اگر به فرد هم اللہ تعالی آنها را میشنوانید یعنی بدون طلب به حق بدون انابت آنها را میشنوانید باز هم اینها اعراض میکردن و هم موردون عادت اینها شده اعراض هر لحظه ای که خدا و رسول شما را خواندن برای جهاد حرکت بود این دومین کام هر لحظه ای که شما را ایک سال شما ایمان آورده جواب بدهید به خدا و رسول ادا دعاکم هر لحظه که شما را هر لحظه که خدا و رسول شما را برای جهاد خواندن جواب بدید شما را خواندن لما یحییکم برای آن چیزی که شما را زندگی میدهد و جهاد و جهاد زندگی میدهد و مولوی صاحبان زندگی عزت را میدهد و زندگی جاودانی را میدهد قانون جهاد هر لحظه لما یوهیکم شما را خاندان برای جهاد جواب بدید خب بدانی اگر از جواب شانه خالی کردید شاید مردود بارگاه بشوید بدانید یقینا که اللہ تعالی حائل بین مرد و دلش اللہ تعالی نگاه میکنه که این انسان چطوره در آن انابت هست و اجابت یا نه و یقینا بدانید که شما به طرف خدا حشر کرده می شوید پس ترسید است اون فتنه هایی اگر شما جهاد نمی کنید کفار غلبه می کنند وقتی کفار غلبه کردن نیک و بد شما را داغون می کنند نه عزتی برای شما می ماند نه برای نیک شما عزتی ماند نه برای بد شما خدا دشمن را مسلط نه از تسلط دشمن هیچ چیزی برای انسان باقی نیست واتقو فتنتن بترسید از نتیجه بد نافرمانی بترسید از اون بلایی که اون بلا نمیرسد تنها به ظالمین شما خاصتا اگر دشمن مسلط شد دشمن همه را از می میگذراند بر هیچ کسی رحم نمی کند پس امروز همه همراه بشید در برابر دشمن جنگی او یقینم کنید که الله شدید العقاب است اگر شما عقب نشینی کردی در جاد شدید العقاب شما را عذاب میدهد یاد کنید خدا را بشارت اون زمان که شما خیلی کم بودی در بعد مستضعف بودی در قوت در سرزمین مکه خدا تعالی میگه ببین شما در سرزمین مکه چقدر ضعیف و ناتوان بودید و فکر میکردید که امروز یا فردا اهل مکه همه ما را نابود میکنن من خدا شما را چطور جا دادم شما را به حبشه جا دادم از حبشه به مدینه شما را جا دادم تو نصرت آی منه واقعا ما امروز باید از خدا تشکر کنیم که ما چقدر کم بودی و الله تعالی چطور ما را عزت داده این عزت را خدا بدانیم یاد کنید اون دعوه که بودی شما کم در عدد و ضعیف در قوت در سرزمین مکه احساس می کردید که می روایان شما را مردم و ناس حق اخذ و شیب به سرعت را یعنی شما را مردم چلاپن و دیگه مثل پرنده پرنده را شاین می گیره چطور میره شما همینطور فکر می کردید و ناس شما خواب داشتید که مردم شما را می خدا شما را جا داد نعمت در در مدینه منوره خدا به شما جا داد و ایدکم شما را تایید کرد یعنی سامان هم به شما داد با نصرت خداش و دیگر رزق دادم شما را طیبات یعنی مال غنیمت بهترین طیب مال طیب مال غنیمت ترین مال ترین مال مال غنی بزرگان گفتن از زمین عالم و رزق شما را از طیبات از چیزهای پاکیزه یعنی مال غنیمت حکمت این احسانات آواکم ایدکم رزقکم چرا لعلکم تشکرون تشمر نعمتہ الہی کر شناسی کنید یہ قانون چاروں خیانت نکنید در میدان کتاب ایک کسان شما ایمان آورده ایک خیانت خدا را نکنید یعنی خیانت رسول را نکنید و خیانت نکنید در امانات پست و مقامی که به شما داده شده در اون پست و مقام خیانت نکنید خود فرماندهان صدام خیانت کردند ای موقع جنگ در خیانت نکنید با امانات خود و انتم تعلمون حالانکه شما می دانید که خیانت چیز بدیه وعلموا یقین کنید که انما اموالکم و اولادکم فتنتون فتمه قانون خاطر مال و اولاد جهاد خیانت کنید نکنید نه مال شما را از جهاد مانع بشود و فرار فرار و نه اولاد همینه که انسان را بزدل میکنه نه هم محل بخلند و هم محل بزدلی هست صاف برای اینها دل نبندید اینها آزمایش و عالم یقین کنید که اموال شما اولاد شما یک آسمایش الهی و خب یقین هم بدانی، اللہ نزدی و عجر حسیم یکی میدان کتاب قانون پنجو برای حصول فرقان انتظام تقوا ای کسان شما ایمان آوردید اگر شما بترسید از خدا تو قرار میداد برای شما فرقان یعنی اون حالت را که فیصله بین حق و باطل میشه فرقان خدا برای شما یعنی هدایتی و فیصله میارد قطعا که شما دیگه مغلوب نمیشه و دیگه معاف می کند از شما سیاد شما را و می بخشد برای شما اللہ صاحب فضل عظیمت علاوه مغفرت سیاد و تکفیر سیاد اللہ تعالی جنت هم می دهد تکفیر سیاد می کند مغفرت ذنوب می کند اللہ فضل عظیمت جنت هم می ده فرقان به شما علایت می کند یعنی چنان قوتی و شوکتی خدا به شما میدهد که حق را از باطل فارق میشه این علت قانون سیستم جهاد شما جهاد کنید کفار پیغمبر را اخراج کردن و تصمیم قتل پیغمبر را شما جهاد نمی کنید که پیغمبر اخراج شده شما جهاد نمیتونید اینها تصمیم قتل پیغمبر شما را گرفتن و الان تصمیم قتل را دارند حیات کتاب کنید یاد کنید الله ذرا که مکر کردن برای شما ای پیغمبر کفار در دار ندوه که شما را زندان کنن لیوس کا ای لیحبسو کا یا که شما را قتل کنن یا شما را تبعید کنم از برای استقرار این آمدن جمع شدن یکی گفت قتل کنید یکی زندان کنید یکی گفت تبعید کنید شیطان هم به شیخ به صورت که از شیوخ عرب سرداران عرب آمد تو مسانه چی مشوره مثل همین محمد صابی بیدی خیلی ما را تن کرده و ناراحت کرده که برای او یک فکری برداری چه فکری شما برداشتی؟ باقی گفته این زندار کنون شده شما نادانی این یاران سرفروش او آرام میکنه وقتی شما این زندار کنید شما را داغون میکنن دیگه گذارن خب چی دیگه چیز مشوره داری میخوایم اینه تقیید کنیم از شهر خود دلاوتنش نشکنیم مجبورش کنیم که شهر ما را ویل کنه بره به عجب نادانی این شهر شما را ویل کنه بره اینهایی که از یاران او و از همکاران او همفکران او رفتن این میره با آنها ملحق میشه و در برابر شما جبهه تشکیل میده یا یاران این نتیجه فرار میکنن با اون ملحق میشن و جبهه تشکیل میدن شکار کنید خب خیر از خوشتن دیگر راهی نداره اینه که که این فرزند عبدالمطلبه هاشمی ها ما را دیگه نمیگذارن در انتقام خون او با ما می جنگن خطور خب عربه می شود از هر قبیله یک نفر و اونجا حمله هم به صورت یک نفر بود خون محمد در تمام قبائل عرب میره بنی هاشم با کدوم قبیله می با هر به جنگ شما زیاد منکمن جز تسلیم دیگر راهی نداره از هر قبیله یک نفر اونا هم همه به صورت یک, ن... یک دفعه حمله کنند و یک ضربه ای بزنن تا خونه او بر تمام قبائل بشه دیگه خواستن دیگه میدیم اگر نبرد خواستن باشون نبرد میکنه با کدوم فامیلو نبرد میکنه بنی هاشم تکلیفش کرد خانه پیغمبر را محاصره کرد و خدا پیغمبر را مکر کردم برای نابودی شما و خدا تدبیر می کرد برای نجات شما یم کرونه اونها مکر می کردم برای ضرر شما و خدا تدبیر می کرد برای نجات شما الله بهترین تدبیر کننده است که از شما صحیح و سالم به مدینه رسیدی از خدا کرد شکوه هست گلایه از کفار وقت خانده می شود بر سر این آیات ما می ما شنیدیم اگر بخواهیم میگیم مثل اینها یعنی ما می کنیم مثل قرآن ارائه بدیم این حاضر نیست این قرآن الا ساتیر الاولین مگر افسانه های قوم های اول اللہ تعالیٰ نے بینی چقدر اینا خبیش هم میگه ما توانایی هم مثل قرآن داری قرآن گفت ارزه داری بیاری بعد گفت تا قیامت هم نمیتوانی این تو جن شما اول و آخر شما هم نمیتوانی هم مثل بیاری این آیات تحدید شما داغون کردن نمیتوانی علت صحابه جهاد ابو جان دعا کرد که اگر هر کس مها به بران دوبارہ یاد کن الله من خدا دعای او را قبول کردم را قبول کردم جهنم شور علت فاضعه برای جهان اونم علت این علت فادسه بود این علت فاضعه جهان پنج علت هم در ماقب خواندی پنج علت و این دوتا تا علت هفت علت جهان و پنج قانون کتاب یاد کنید اون وقتی که گفتند ابو جانا اللهم ان کان هذا بار آوا ابو جان چقدر در میدان بدر ابو جان کی رسیدم میزنه ها ای بار الها اگر این قرآن و محمد حق کند از نزد تو پس بباران بر ما سنگ از آسمان یا بیار برای ما عذاب علیم و خب بیمان می گفتی اگر این حق کند تو فهدنا چرا گفتی که فهم تیرا لینا فهدنا می گفت بباران اللہ تعالی پرشتہ پرشتہ عذاب بده مارا عذاب علیم به صحابه گوش خورده بعد اللہ تعالی میگه من اینها را ریشتن نکردم بخاطر اینکه وجود شما در میان اینها شما رحمت للعالمین من اینها را نکردم، میکردم هفتادتون کشتم که درس بگیر وجود رسول الله رحمت للعالمین پس آن وجودی که با رسول الله چسبیدن در شهر مدینه در روزه اقدس و آن وجود مادرانی که به وجود رسول الله وصل شدن فهمر زیر رحمت الهی هر کس یاران رسول الله را بد دیگه او شان نبی پیغمبر را نمیشنست متوجه باشید نیست خدا که عذاب بدد این را خارق آدم در حال که شما در میان این آسید نیست خدا عذاب دین آرا در حال که اینها استغفار میکنند مشرکین خیلی غفرانک غفرانک کردن معلوم میشه که طلب بخشش در دنیا هم تخفیف میاد حالا مقتدیات عذاب و ما لهم الله یعذبهم الله دو معنی عذاب بودن یکی وجود شما یکی کثرت استغفار اینا یا مراد از هم یستغفرون اون مؤمنین مستضعفینی که در مکه بودن بخاطر اون مؤمنین که طلب استغفار میکردن خدا از این حد تحقیب داد عذاب ریشکن در مکه آورد و ما لهم اینا از مکه و از حرم بیرون آورد در میدان در برابر پیغمبر باد کرده شدن و ما لهم الله و العالم مقتضیات عذاب را بیان میکنه چه شده اینارا چرا به عذاب نمیدد خدا در حالی که اینها میکند مسجد حرام و نیستند اینها اولیا متولی مسجد حرام که مشرکند نیستند اولیا متولی مسجد حرام مگر متقون از شرک و کفر اونهایی که لا یعبدون فی غیره ولیکن اکثرهم لا یعلمون اکثر نمیدانند از نالایتی خود وما کان صلاتهم نیست نمات اینها اینا نماز میخواندن جلوی مسجد لیکن توت هم میزدن کپ هم میزدن اللہ تعالی میگه نیت صلاتی مشرکی و مشرک نماز میخواندن لیکن کف هم میزدن سوت هم میزدن نبود دعای اینها نیائش اینها نزبیت اللہ مقام و تصفیه مگر سوت میزدن دو کف میزدن خارج کرده بود جهلا سوت و کف میزدن بچه سوت میزدن بعد فذوقوا العذاب پس بچشید عذاب را به سبب اینکه بودی شما کفر میکردی به درستکان های که کفر میکنن انفاق میکنن مالای خود را خاک مانع بشند از رای خدا ابو جهل با تجهیزات نظامی زیادی آمده بود هر معرکت چند چطور میکشت لشکر و پذیرای با گوشت و کباب بخور دنبا بخور کوهان لیڑا و باش برای جهنم الله تعالی اینه بیان میکنن ان الذين كفروا انا انفاق کنا مال خود را کاجلو گیری کنا سرای خدا انا انفاق کنا نہ مال بعد می شود انفاق اموال بر سرانہ حسرتی بعد مغلوب میشن کما مال متاع نار رفت خاصه این انفاق هم حسرت شد مغلوب شدن آنهایی که کفر کردن به طرف جهنم حشر کردن در آخرت چرا تاکہ خدا ممتاز کند خبیث کافر و منافق را از طیب از مومن و قرار بدد خبیثا را باطعنا را بالای باطع دیگر فیرکمهو اینا را روی هم انباشته کند جمیعا ساما را انباشته می کند اللہ تعالی سر بشر می کند فی جهنم و می داد آنها این تراکم جمعیت آنها فی جهنم فیرقمه جمیعا روی هم انباشته کند آنها را تمام و قرار بده تمام آنها را در جهنم اولای هم الخاسرون اینا خاسران درجه یک هستند بگو برای این کفار مکه اگر دست از شرک بکشن دیگه بیشتر جنگ نکنن فهمیدید دعوت دعوت مجدده بگو برای کفار مکه اگر دست از کفر و شرک بکشن، بخشیده میشد برای آنها آن جنایت ها و جنا... قبلا کردن، تمام اون که پیغمبر تعقیب کردن دیت تو آزاد کردن خدا آنها را میبخشه و اگر آت کنن به طرف کف، و بعد گذشته سنت اولی بعد از اولین سبق بگیرن طریقه قوم های اول که در برابر پیغمبر آمده اند گذشته اینها هم آمدن قبلا ابو جهل از سنت اولین گذشته خلاصا دعوی صورت بطور اجمال قاتلهم حتی لا تكون فتنه حالا مسئله توحید بیان شده الان قتال کن با این کفار تا که دیگه فتنه یافت نشود یعنی کفر و شرکی انجام نگیرد و دین و آین همه مال خدا باشه به خدا اختصاص داشته باشه همه از خدا اطاعت کنند و اگر اینها از کفر و شرک دست کشیدن تو اللہ تعالی بما یعملون بشیر هست پس بر ظاهر اکتفا کنید به کلمه آنها را بپذیرید چرا که اللہ تعالی به همچین عمل میکنم بشیره و اگر اعراض کردن در ایمان تو پس یقینا بدانید که اللہ مولای شما در مقابل آنها شما را نصرت میکند بهترین مولا الله است و بهترین مددگار هم الله است لذا پشتیبان طبیعی دارید و آنها بجنگید تا نابود بشه. و الحمدلله رب العالمين